السلام عليك يا يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وإن الله وإن الله سنوسنوك سنوسنوك tako mi jutra i noći kada se utiša. Gospodar, to nije te ni napustio ni omrznuo. Ona svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta. A gospodar to će tebi sigurno dati, pa će zadovoljan biti. Zar nisi siroče bio, kad pa ti je on utočište pružio. I za pravu vjeru nisi znao, pa ti je na pravi put uputio. I siroma si bio, pa ti je imućnim učinio. Zato siročeni ucvili, a na prosjaka ne podvikni i o blagodati gospodara svoga kazuj. Istinu je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Istinska hvala pripada uzvišenom Allahu Matašanuhu, gospodaru svih svjetova, našem stvoritelju, onome koji se brine o nama, koji nas obdaruje svakojakim darovima u svakom trenutku našeg života. Zahvalimo na tim blagodatima, a salavat i selam ili selam ili blagoslov šaljemo našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, čije hadise ovdje na halki čitamo, od koga učimo, koji je naš najveći učitelj, posljednji Allahu poslanik, salavat i selam neka njegovu časnu porodicu, njegove vjerne ashabe i sve vjernike su su dana. Izuzetno mi je drago i čast mi je zadovoljstvo što večeras umjesto Hafiza Kena mogu da vam se obratim na ovome večerašnjem iftaru i ovoj večerašnjoj halki koja je u toku Ramazana nešto malo izmijenjena i e, u kojoj tretiramo neke druge teme, ne pratimo onaj redoslijed hadisa koji, inače čitamo iz, iz Buharijeve zbirke. Na početku, radi bereketa i u vidu zahvale prema imamu Buhariju, čiju knjigu čitamo i čim znanjem eh, se koristimo, proučimo mu jednu fatihu, dovu, sjetimo ga se i molimo Allaha da ga zato ili Kada sam razmišljao o tome, pošto mi je Hafiz dao pravo na izbor teme, večeras kada sam razmišljao o tome o čemu da govorim, šta da kažem, mnogo tema se nametnulo jer je mjesec Ramazan takav. On nam šalje mnogo poruka i e, velika inspiracija za čovjeka kada se javljaju različite teme kojima bi čovjek trebao govoriti i na koje bi trebao, trebao napominjati sebe i, svoju braću, sestru. Ja sam večeras odlučio da dam samo nekoliko napomena koje su mi se nametnule stanjem u kome se, kome se sam Nalazimo se u drugoj trećini Ramazana koji je poslanik sallallahu alaihi wasallam nazvao kao što znamo magfiretom. A magfiret je oprost od Allaha Đaldašana. Onaj ko se podrudi može zaslužiti oprost svojih grijeha od gospodara. Kao što to može zaslužiti i van Ramazana. Međutim, ta Allahova milost je intenzivnija i jače izražena u ovoj, u ovoj trećini Ramazana. Ono što je bitno kazati jeste da grijesi opterećuju čovjeka i na čovjeka ostavljaju izuzetno štetne posljedice. Opterećuju njegovu dušu i njegovo srce. Stoga vjerni kroz istikvar, kroz traženje oprosta od Allaha Želešanuhu, ne samo da traži oprost za svoje grijehe, da ga Allah ne kazni, da mu oprosti, nego traži rasterećenje za svoju dušu. U jednom hadisu spominje se da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, taj hadis vjerovatno mnogi od nas znaju, kada čovjek pogriješi, kada učini grijeh, na njegovom srcu se pojavi jedna mrlja. Pa kad god učini novi grijeh, pojavljuje se nova mrlja. Sve dok potpuno njegovo srce ne potami i Allah ne zatoči. Da nas Allah ne sačuva. Osim vjernika, naravno, koji traže oprosta, svaki čovjek griješi. Allah u nas tako stvorio, međutim, on nam je dao mogućnost da činimo tebu i očistimo se, očistimo se od svojih grijeha. Kada čovjek griješi, kao što sam rekao, ne samo da ostaje taj grijeh zapisan kod Allaha Đalešanu i naravno Allah će mu oprostiti ili će ga za njega kazniti, čovjek sebi griješenjem zbog tih štetnih posljedica zatvara vrata uspjeha na Dunjavu. Poznat nam je slučaj sa imamom Šafijom, koji se jedne prilike požalio svome učitelju, svome šejimu na slabo pamćenje. Pa je to sročio u jedne stihove koje ću vam, koje ću vam ovdje prenijeti. Kaže imam Šafija, šekeutu ila vatija in su hifzi. Požalio sam se vahimu, svom šejihu, na slabo pamćenje. Fa aršedeni ila terkim na asi. Pa me je uputio da ostavim grijeh da ostavim griješenje, da ostavim neposlušnost. Li enna la ilme nurum min Allah. Jer je znanje svjetlost od Allaha Želešanu. Svjetlost od uzvišenog gospodara. Wa nuru Allahi la yuhda li asim. A Allahova svjetlost, Allahov nur, ne daje se onome koji griješi. Onome, onome koji ne posluša. Također se bileži da su jedne prilike imamu šafi došla tri čovjeka i požalila se na svoje stanje. je došao mu je prvi i kazao da je u velikim dugovima i da koliko god radio ne može da se riješi tih dugova, ne može da zaradi dovoljno obskrbe da bi to uradio. Tražio je savjet od imama Šafi, on mu je rekao čini stikfar, traži oprosta za svoje pije. Ovo je bilo malo čudno, ali otišao i poslušao je imama Šafi. Drugi mu je došao i kazao da je dugo vremena oženjen Dugo vremena je u braku, ali Allah Želešanu mu nije dao djecu. Tražio je savjet, opet i njemu je imam šafija rekao, idi i traži oprost, čini stikva. Treći je došao i kazao, požalio sam svoje duhovno stanje i rekao da je opterećen svojim grijesima, da mnogo griješi da ne može da se sustegne od toga, opet mu je imam šafija rekao, idi i čini stikva. Ova trojica su se nekako susreli i saznali da je sve trojici na različite zahtjeve ima Mišafija dao isti odgovor. Pa su otišli i upitali ga zbog čega je to rekao. Tada je Imam Šafija proučio kuranske ajete sure Nur, što su stvari i, i riječ Nuha alaihi selam kojima kaže da kultu stagfiru rabbakum innahu kana gafara. I rekao, tražite oprosta od svoga gospodara, on istinu mnogo praša. Jurzi lisa nana alaikum On će vam kišu sa neba poslati. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار i daće vam sinove porod i daće vam bogatstvo i metke i daće vam vaše prostrane misli se na džerneske vaše i daće vam rijeke kaže Allah Žalešanu molim vas možete malo se pomakne naprijed, pošto već imamo problem na vratima, pravimo gužu. Zato je vrlo važno da vjernika da konstantno razmišlja o svojim grijesima i naravno njihovim štetnim posljedicama i traži oprosta od svojeg gospodara. U ovim uvarek trenucima dok čekamo iftar, zamolio bi svakog od nas pojedinačno da u narednu minutu, dvije, tri, koliko nam bude potrebno, razmislimo o najvećim grijesima svojim koji smo učinili, da li je to grijeh prema Allahu Đelešanu, grijeh prema prijatelju, prema roditeljima ili prema nekome drugom i da svi po stotinu puta u sebi izgovorimo riječ je stavfirullah. Jer je poznato da je poslanik sallallahu alaihi kazao u hadisu da je stotinu puta dnevno traži oprost od gospodara. Razmišljajmo o najtežim grijesima koje smo učinili i tražimo oprost. imam muslim u svome hadisu bilježi da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne prilike kazao Inna hadihi l'kulube kama kema jasda'u hadid U istinu ova naša srca hrđaju kao što hrđa željezo. Fakile ja Rasulallahi oma dželaluha. Pa su ashabi Allahog poslanika upitali šta je lijek za tu hrđu na našim srcima. Sari Kalik Selam je rekao Tiraetul Kur'an. Učenje Kur'ana. U drugoj predaji se spominje Tiraetul Kur'an i nam. Učenje Kur'ana i sjećanje na smrt. Sjeća, sjećanje na prošlost. U mjesecu Ramazanu Allah u nas obdario sa mnogo darova. Jedan od najvećih darova kojim je obdareno čitavo čovječanstvo je Kur'an časno. Allahu u posljednja objava koji je objavio preko poslanika Muhammeda a.s. cijelom, cijelom čovječanstvu. Allahom uzvišeni i savršeni govor. Allahom govor koji, kao što znamo, je mođiza. A mođiza znači nadnaravno tijelo koje može učiniti samo Allah i i koje ne mogu oponašati ljudi, niti džini, makoliko se međusobno u tome potpomagati. Ovdje nam večera želio da prenesem nekoliko zanimljivih stvari kada govorimo o muđizi Kur'ana. Nedavno sam pročitao jedan tekst od našeg hafiza, e, doktora DŽevada Šošića, koji govori o jednom posebnom aspektu kuranskog ijeđaza, narodnosti Kur'ana, a to je akustički ijeđaz, ili zvučni ijeđaz, koji govori u stvari o tome da znamo da se Kur'an uči, da je Kur'an jedna od rijetkih knjiga koja se uči i jedina knjiga čije je samo učenje po sebi ibadet. I znamo kako to Kario lijepo uči Kur'an i kako uh, Kur'ana i sva pravila koja primjenjujemo, da li se radi o igranima i fajima i tako dalje, medovima, koliko to lijepo zvuči. Ono što je još zanimljivo jeste da taj akustički aspekt kada, uč, e, kada sluša učenje Kur'ana u stvari, u stvari odslikava i samo značenje kur'anskog teksta. Tako se, na primjer, spominje, znamo tamo u suri Jusuf, kada dolaze ova Jusufova braća za svoga oca i kada su ostavili Jusufa u bunaru i sada trebaju da se opravdaju pred svojim ocem. Ja. I onda uh, Kur'an nam to dočarava riječima وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَدْقُونَ Vidimo da u ajetu imamo dosta medova, jel, dužina. I iako kratak ajet, Onako kako je napisano, izuzetno dugo traje kada ga uči. Jel? Kažu mu Fesiri, to ukazuje u stvari na stanje onoga koga dolazi, ko, koji dolazi pred svoga oca ili pred nekoga drugog i želi da se opravda, zna da je pogriješio, koliko onda se ustručava da dođe pred njega i koliko to polako radi. Jel? Ili još nekoliko drugih um, ajeta, spominje se u suri Taha, kada Allah Želešanu opisuje stanje na sudnjem danu. Pa kaže وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا أَنْسَ Kaže, toga dana glasovi će se pred milostivim stišati i moćeš čuti samo šapat. A vidimo kako Allah Đelešanu u ovom ajetu, u arapskom tekstu, koristi uh, harfove kao što su šin, sin, koji ukazuju na šapat. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا أَنْسَ Ili poznati kuranski ajet koji govori o tome da Allah Želešanu onoga koga uputi njegovo srce širokim učini. A onoga koga u zabludi ostavi njegovo srce čvrstim učini kao da se penje na nebo. Pa kaže Allah Želešanu وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كان مفسر pogledajte ove harfove koji ukazuju stvari na to teško stanje onoga koji nije upućen, koji u zabludi. Koliko je njemu njegovom srcu te ke ennama jesa'adu fistama. Kao da čini napor da se na nebo popne. Sve ovo govori nam, naravno i drugi aspekti kurhanskog e, kur'anskog jađaza, govori nam o tome da je to Allahov govor. Allahov govor. Kada učimo Kur'an, kada čitamo prijevod njegovog značenja, moramo uvijek u svojoj glavi sebi prvo postaviti osnovnu stvar da čitamo Allahov govor. Odnosno da se Allah Želešanuhu dok čitamo Kur'an upravo nama svakome pojedinačno obraća. Imam, Imam Gazalija kaže, kada učač da počinje učenje Kur'ana, treba bi prvo da svari u svojoj svijesti, u svojoj glavi i naravno u svome srcu svati tu činjenicu da je to Allahov govor. je ko shvati veličinu gospodara, svati će i veličinu, veličinu njegova govora. U mjesecu Ramazanu, mjesecu Kur'ana, vrlo je važno da preispitamo naš odnos, naš stav prema Kur'anu. Da li, da li Kur'an učimo, da li čitamo prijevod njegovog značenja, da li slušamo uh, tumačenje njegovih ajeta, da li Kur'an volimo ili ne volimo. Da li Kuran posvećujemo vrijeme ili ne posvećujemo. Subhanallah, napadam jedan slučaj kada je Enes e, ibn Malik radi Allah anhu bilježi da je jedan čovjek došao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kazao mu za suru Ihlas, kul huvallahu ehad, jednu od najkraćih sura u Kur'anu, koju vrlo lahko i brzo proučimo kaže, e, došao je taj Ashab Kusariku i rekao mu, inni uhibbu hadih sura. Ja uistinu osjećam ljubav, odnosno volim ovu kuransku suru. Pa ovaj je poslanik sallallahu alaihi wa sallam na to kazao, inna hubbaka laha Subhanallah kaže, uistinu će te tvoja ljubav prema toj suri, prema toj maloj kuranskoj suri uvesti u džennet. Također, Allah Đelešanuhu onoga ako voli Kur'an i koji se druži sa Kur'anom, on njega zavoli. Pa se spomnio u jednom hadisu da Allah Đelešanuhu ima svoju svojtu. Uh, kaže se inna lillahi ahline minan nas. U istinu Allah ima svoju svojtu ili svoje odabranike. Kažu, pitao sa sahabi, ko je ta svojta koja pripada Allah Đelešanuhu? Pa je on rekao, ehlul Kur'ani, ehlul Allahi wa khasa. E, oni koji se druže sa Kur'anom, oni koji uče Kur'an, izučavaju ga, primaju njegove poruke, postupaju po njemu, oni su Allahova svojta i njegovi odabranici. Ono što je vrlo važno jeste da u mjesecu Kur'anu preispitamo kvalitet svoga učenja Kur'ana. Onaj ko nije naučio čitati Kur'ansko pismo, da iskoristi ovaj mjesec kako bi to naučio, jer je u istinu 28 hrpova nešto što nije teško. A oni koji se muče sa učenjem Kur'ana, da svoje učenje poprave i da zasluže Allahu Đelešanu Oni koji vješto i lijepo uče Kur'an, da uče što više Kur'ana i tako dalje. Ono što mene posebno fascinira kada čitam hadise o učenju Kur'ana koje mi na fakultetu posebno obrađujemo, jeste da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam svakom čovjeku, ma u kakvom stanju bio, ma kakav njegov odnos i stanje njegovo u na Kur'an bilo, daje mu posticaj kroz hadis da napreduje uvijek dalje i dalje. Pa tako, znamo da poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže ko prouči jedan hadis iz Kur'ana, Allah Đalešanu mu zato upiše dobro djelo. A jedno djelo može biti i desetoroštvo. E, kad čovjek počne, nauči čitati Kur'an, pa počne čitati te harkove, onda u poslanik Alehi Selam daje novi posticaj da u tome nastavi. Svi znamo kada naučimo sufaru, nije baš lako odmah da učimo Kur'an. Osjećamo po teškoću, mucamo, svajamo harkove, jel, Poslanik Alehi Selam i takvim osobama daje posticaj da ustraje. Pa kaže, El mahiru bil Kur'ani ma'a sefara til kilamim Kaže, onaj koji vješto uči Kur'an, bit će sa melekima, odabranim, pisati. Kaže, وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ وَيَتَدَعْتَعُ بِهِ لَهُ أَجْرَانِ Kaže, a onaj ko uči Kur'an, i to mu je teško, ili zamuckuje prilikom učenja Kur'ana, Allah Đelešanu je za njega pripremio dvije nagrade. Jednu nagradu za učenje, a drugu nagradu za to što mu je to teško i što pritome, pritome osjeća poteškoće. Onome ko počne nešto učiti Kur'an, savlada i ovaj, i, i ovaj stepen, onda poslanik alaih selam daje posticaj da uči Kur'an na pamet. Po jednom hadisu se kaže, učači Kur'ana će na sudnjem danu biti rečeno, Iqra warkati. uči i penji se džennetskim deređama. وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا I uči Kur'an po tertilu, lagano, po teđvidu, pravilno, kako si ga uči na dunjaluku, da inne menzilati inda ahiri ajetin takra'uha. Tvoje mjesto i tvoj stepen u džennetu će biti kod posljednjeg ajda koji proučiš. Svaki kuranski aj će te dizati za jedan stepen. Zamislite samo ove naše kuranske sure koje poznajemo, pa makar one bile kraće, kako će nas Allah Đelešanu u nastavu njih dizati u džennetu i pripremati nam sve ljepše i ljepše Ono mi, ko savlada i ovaj stepen, pa ima u i hafize Kur'ana koji nauči čitav Kur'an na pamet, Poslanik Ali selam daje posticaj da dalje ustaje u tome. Pa kaže, hajru kumenta alladan Kur'ane wa alladan. Onaj ko zna učiti Kur'an, obaveza mu je da prenosi to znanje. Pa kaže, najbolji među vama su oni koji uče Kur'an i podučavaju druge Kur'an. Suhan. I naravno na kraju, sa ovim hadisom ću završiti, pošto nam se bliži vrijeme i star. E, poslanik sallallahu alejhi ve govori nam i o tome da naše učenje Kur'ana subhanallah može biti svjetlo i nur koje se prenosi na našu okolinu. Na našu okolinu. Kaže se u ovome poznatom hadisu Men qara al-Qur'ane wa amila bima Ko bude učio Kur'an i postupao po njegovim uputama, onome što Kur'an traži od čovjeka, ulbi se vali dahu tađan Njegovi roditelji koji nemaju, ne moraju imati zaslugu zato da bi on počeo učiti Kur'an ili ne, nije počeo učiti Kur'an, njegovi roditelji na sudnjem danu bit će okrunisani najljepšom krunom. Davuhu ahsanu min i šamsi fi bujuti dunija. Čija će svjetlost biti ljepša od svjetlosti u vašim dunjaluškim kućama, kaže poslanik alaihi selam, fema dhanjukum billati amilil kaza. Pa šta mislite o onome ko tako postoji? Molimo Allah da nam da snage da je ovaj Ramazan Tražimo oprosta za naše grije, Razmišljajmo o našim grijesima. Tražimo halala od onih prema kojima znamo da smo pogriješili. Preispitajmo naš odnos prema roditeljima, prema braći, prema komšijama, prema djeci i tako dalje i tako dalje i tražimo oprosta za svoje grije. Preispitajmo svoj odnos prema Kur'anu, jer od našeg odnosa prema Kur'anu zavisi naš odnos prema Allahu i Lešanu. Molim Allahu i Lešanu da nas uputi i spasi. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة